خوب تمام انشاءالله درس چهارم آغاز میکنیم در کتاب فقه میسر باب دیوم در باره زرف ها مثل استکن و لگن و و همچنین چیزهایی که در آب نوشیده میشه یا که تعام خورده میشه همین مسئله بله بفخان الباب الثاني في الآنية وفيه عدة مسائل الآنية هي هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء آه، يحفظ فيها الماء وغيره سواء كانت من الحديد أو من غيره والأصل فيها الإباحة لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا بله خب اکنون مسئله اول اه، میگه باب دیوم در باب الانیه الانیه یعنی اوعیه ظرف ها هر ظرفی که جاگهی که یحفظ فيها الماء و غیره در او آب یا غیر آب طعام روغن سمن همه چیز حفظ کرده باشه درباره همین یعنی آره. پیاله ها و, و همچنین دیگ و کاسه ها و و او چیزهایی که کسترول و این چیزهایی که در او برای آوگیری و با برای طعام و اینو همین مسئله هست میگد که هر ظرفی که در او آب گرفته میشه آب نگاه کرده میشه یا که غیری آب از طعام و دیگر چیزها برابر میگه از خواه میگه همین ظرف از آهن باشه یا غیر آهن اصل میگه در همین ظرف ها اباحت مباح بودنه یعنی میشه آدم آوا یا طعام در همه نوع ظرف حفظ کنه نگه بداره یعنی خوردن به همه ظرف ها به همه نوع کبیات و سکن ها همه نوع چیزا جایزه اصل در چیزها مباحیه به میشه که آدم در پلاسماسی بخوره. میشود در آهنی بخره میشود در شیشگی بخره هر نوع قطعی باشه میشود جایزه مگر همونی که شریعت استثناء کرده باشه که مثلا تیلا و نقرگی در درست نیست خب و چی دلیل همه از در جایز است زیرا الله میگه و هو الذی خلق لكم ما فی الارض جمیعا او الله ذات است که آفریده برای شما تمام چیزی که در روی زمینه یعنی همه چیزی که در زمینه الله برای شما آفریده یعنی بنابر قاعده چیه که قاعده رو بگی اصل در چیزها مباح بدنه یا آدم بگه که مثلا در همین پلاسماسی خیتای خوردن درست نیست میگه به چی دلیل او دلیل باید بیاره به چی دلیل بله. من ای مثلا در شیشه خیتای مثلا خوردن درست نیست بنابر برای او دلیل در کاره نه اصل چه که اصل در این چیزها اباحت مباح بدنه به وقت قاعده همیه الاصل فی الاشیاء الاباحه اصل در چیزها مباح بدنه یعنی جایزه که دایی نو میخری دایی میخری در پلاسماسی میخری در تختگی میخری خب لیکن الاصل فی العباده التوقیف اصل در عبادت اکا موقف بدنه وقفه یعنی معنی ددنه استاپ ممنوعه که عبادت بکی مگر اینکه باید دلیل خاص داشته باشه لیکن در چیزهای دنیا نه در چیزهای دنیا هر چیزی که میخری هر نوع چیزی که میخری حلاله مگر اینکه یگام حدیث دلیل باشه برای حرام بدنش اصل در چیزها مباح است لیکن اصل در عبادت توقیف است توقیف یعنی وقف به شریعت است یعنی شریعت اگر اجازت بده میکنی نکرد نمیکنی برای آدم این خیلی فلان ذکر میگه پیدا میکنم میگم نه باید دلیل داشته برای پیدا کردن فلان ذکر لیکن در خوردن چیزها چی در خوردن همه چیزها یا اینکه مثلا در ظرف ها در اینا اصل اباحت است زیرا الله همه چیز برای ما آفریده تا اینکه ما با او از او چیزها بهره بریم و الله را عبادت کنیم خب مگر همون که در صدرت داد من آمده که از ظرفای زمان قدیم با پوست بود پوست میگرفتن دباغه میکردن دباغه یعنی تازه کردن نمک کرده افتاد میمونده قاق میشید و از اون مثلا با ظرفا میساختن درسته آره درسته خواه پوست شتر باشه خواه گاو خواه گوسفند باشه چیزای گوشتاش حلاله ولی بعد چیزای چی میآید خب یا همه جایزه انا کو بعد میگه مساله یکم ها المساله الاولى استعمال آنية الذهب والفضه وغيرهما في الطهاره يجوز استعمال جميع الأنواع جميع آه، الأواني في الأكل والشرب وسائر الاستعمال إذا كانت طاهرة مباحة ولو كانت ثمينة لبقائها على الأصل وهو الإباحة ما عدا آنية الذهب والفضة فإنه آه، فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة دون سائر الاستعمال لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في الآنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ولقوله وقوله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الفضة إنما آه، يجرجل في بطنه نار جهنم فهذا نص على تحريم الأكل والشرب دون سائر الاستعمال فدل على جواز الاستعمالها في الطهارة والنهي عام يتناول الإناء الخاص آه، أو آه، أو المموه بالذهب أو الفضة أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة بله خب میگه که مسئله اول در باب ظرف ها استعمال کردن میگه ظرف های چیلایی یا نقرگی و غیر اینها در تهارت کردن و این وای یعنی مثلا چینی ها و پیاله ها و مثلا همه چیزهای هیلا و نقرگی چه حکم داره میگه جایز است استعمال کردن تمام ظرف ها در خوردن و در نوشیدن و سایر الاستعمال و در تمام استعمال ها یعنی هر نوع استعمال ده جایزه اذا كانت طاهره مباحه بشرطی که همین ظرف یعنی همین استکان همین جاگگی که در او چیز گرفته میشه به شرطی که طاهر و مباح باشه یک مسئله همین که طاهر باشه یعنی نجیس نباشه همین پیاله نجاست آلو نباشه و دیمی که مباح باشه به این که غیر مباح نباشه مباح یعنی در شریعت مباح جایز باشه لیکن اگر رفت نقره و طلاقتی باشه مباح نیست ولو كانت ثمینه اگر چه قیمت هم که باشه اگر چه همین استکان یا یکی از همین چینی کی هست یا که چای خرک هست کو چای نیک اینو اگر چه قیمت هم باشه گاو خوردن جایز است برای چی میگه میگه لبقای علی الاصل و هی الاباحه با خاطر باقی ماندن حکم به اصل حکم یعنی مثلا خواه قیمت خواه ارزان خواه شگی است خواه تختگی خواه مثلا هر چیز هست نیست اصل همینگی مباح در چیزها گفتیم اصل در اشیاء مباح بدنه میگه ما عدا انیه الذهب والفضه میگه بغیر از ظرف های تلاگی و نقرگی انا بعد انا حکم خاصه که در ظرف ها در سکن و در حتی چینی پیاله همچنین قاشق حتی ویلکه تلاگی و نقرگی قطع خوردن حرامه فهمیدی تلا و نقره انا بعد دیگه درست نیست برای بار میگه که فینا یحرم الاكل و فيهما خاصه دون سایر استعمال پس مگه حرام است خوردن و نوشیدن در ظرف های تیلایی و نقرگی خاصتا میگه خوردن نشیدن دون از سیر استعمال نمیگه دیگر استعمال کردن یعنی دیگر استعمال کردن میگه به نقره و طلا با نداره خوب اینجا پیش حدیث گفتن اینجا مسئله های یا حدیث بگیم بعد بله. حدیث میگیم اول پیامبر صلی الله علیه و من استریح کردن حدیث متفق علیه بخاری مسلم روایت میکنه که پیامبر صلی گفتن که لا تشربوا في آنيه الذهب والفضه ننوشه گفتن ننوشه در ظرف های تیلاگی و نقرگی اول ننوشه لا تشربو ننوشه جایزش نوشیدن ولا فی في صحافها و نخره گفتن در صحاف جمع صحیفه تقریبا به معنی طبقه میگن طبق ها و نخره در طبق های تیلاگی و نقرگی خوب برای چی فانها به خاطر این نقره و تیلا را ظرف های نقرگی و تیلایی لهم في الدنیا و في فی الاخره برای کافرها هست در دنیا و برای شما هست در آخرت برای در جنت انسان هر انسان مؤمن در جنت چیزهایی داره هم از طلا هم از نقره جنتی هست از طلا شده گه چیزاش همش دیوار و قطی ظرفا و چیزاش بود جنتی هست که بعد از نقره هست خب خلاصه کلام که برای شخص مسلمان خواه مرد خواه زن استعمال کردن یعنی نوشیدن و خوردن در ظرف های یا نقرگی درست نیست نه خوردن درست نه نوشیدن حدیث صحیح هست و حکم هم اتفاق است در بین اجماع است که خوردن در چیزهای تیلایی جایز نیست حتی شوکه یعنی مثلا حتی ویلکه بله ویلکش هم درست نیست نه ویلکه نه قاشق نه مثلا ست... استکنهای نقرگی نه چینی نه لگن یکم تیاد درست نیست حرام قطعی هست برای چی برای اینا اینا این چیزها برای کافرها در دنیا هست برای کافرها هم زده میخرن ولیکن در آخرت محروم هستن و مسلمان در دنیا نمیخره به خاطر امتثال امر الله و رسول پیروی الله و رسول و در آخرت در جنت به بهترین وجه این چیزا استفاده میبرن خب و همچنین حدیث دیگری هم پیامبر صلی الله علیه و آله میگه الذي يشرب في آنيه الفضه اون کسی که در ظرف های نقرگین انما یجرجر فی بطنه نار جهنم هر آینه ای داخل میکنه جرجر اصلش به معنی تری چی ای گذراندن گذراندن یعنی در دوزختش در نار جهنم را گویا که در داخلش میگذاره هر کسی که در ظرف های نقرگی میخره یا تیلای دهردش گویا که در بطنش آتش جهنم میدازه و مؤلف میگه که و هذا نص این حدیث میگه دلیل صریح است به حرام بودن خوردن و نوشیدن دون سایر الاستعمال نمیگوید دیگر دون یعنی غیر غیری میگه تمام استعمال ها یعنی چی یعنی مثلا میگه خاصی خوردن و نوشیدن است که خوردن و نوشیدن حرامه اما دیگر نوع استعمال میگه جایز است دیگر نوع میگه استعمال است خب اینجا مسئله هست که آیا همین تیلا و نقره تیلا و نقره را خوردن و نوشیدن درست نیست و لکی در ظرفاش دیگه چی استفاده بردن درست است یا نه اینجا عالم اختلاف دارن جمهوری عالم ها میگن که حرامه هم خوردن خوب یاد بگی مثلا هم خوردن در ظرف ها هم نوشیدن هم تمام استعمال کردن حرامه تمام استعمال یعنی چی یعنی مثلا مثل مثلا صندوقچه بکنی تلاقتی حرامه مثل همین ساعت تیلایی بردن حرامه سپیچکه تیلایی خیلی برای مردا حرام حرامه که همچنین برای زنا هم درست نیست قول جمهور علما همیه لیکن بعضی از عالم ها مثل مذهب احمد بن حنبل و امام شوکانی و صنعانی و بعضی علم های دیگه میگن که حلاله فقط خوردن و نوشیدن درست نیست تمام به چی دلیل دلیلش حدیث ام سلمه هست رضی الله تقریبا میگه من یک ظرف نقرگین داشتم در دا بعضی با طلایی که در او موهای پیامبر صلی الله علیه و حفظ میکردم فهمیدی بله. پیامبر سلام چند موه داشت در همون نگه میداشت حتی تابعین میگد وقتی که مثلا ما در, کار بود برای بیمار و شفا یافتن همون موه هم میگه می آوردیم در سین نقرگین بود در نقره یا صندوق که میده اکبرین در دروش موهای پیامبر سلام موهی سر از روی تبرک دستم به پیامبر سلام جایزه خب همینجا که مسئله همینه که آیا تا خوردن نوشیدن درست نیست دیگه چیزای استفاده بردن جایز است یعنی در حقیقت اختلاف است جمهور علما میگه حرام است حتی امام نووی میگه که اجماع علما هست میگه به حرام بودن خوردن و نوشیدن و همچنین تمام نوع استعمال در معنای خوردن و نوشیدن میگه فهمیده یعنی مثلا استعمال کردن این میگه حرام است خب اگه وقتی بگیم استعمال کردن است کو به قول جمهور بله. در این حالت دیگه برای زنکا هم درست نیست که صندوقچه طلایی داشته باشن فقط زنکا در چی جایزه ها همون زر بله. زیور که پیامبر سلام گفته گه فهمیدی بله. اصل در باب زر زیور در باب زر زیور زیباگی پیامبر سلام گفتن این حرام است گفتن به مردهای امتی من لیکن برای زنکا جایزه فهمیدی اول مسئله رو گفتم طلا و نقره همیه طلا و نقره نقره اتفاق در مردکام جایزه اینه که طلا ده تیلا گوشوار و سپیچکا و همه زر زیور زیوری ها یعنی زیباگی این برای ها جایز است برای مردای امت پیامبر صلی الله حرام به اتفاق فهمیدی خب کم همین دیگه معنی دیگه مسئله ما مسئله استعمال کردن غیر خوردن و نوشیدن برای حفظ کردن یگان چیز فهمیدی برای یگان تری صندوقچه مثلا انا این ما میگد حرامه فهمت قول جمهور علماء میگه حرامه ولی که مؤلف به قول احمد بن حنبل عمل کرده میگه که یه روایتی از احمد بن حنبل است که میگن نه جایزه فهمیده خلاصه کلام قول مؤلف بفهم قول جمهور بفهم تمام قول مؤلف میگه که حدیث دلیلی که خوردن و نوشیدن میگه در آه، این ظرف های طلایی نقرگی حرامه دون سایر الاستعمال دون یعنی نه دون غیر نه سایر یعنی تمامی استعمال یعنی تمام استعمال کردن یعنی میگن نه تمام استعمال ها فقط میگه خوردن نوشتن حرامه میگه نه دیگه استعمال کردن در چیزا و میگه ودل على جواز استعمالها فی الطهاره انا آره مخلی. پس معلوم میشه میگه که دلیل است میگه به جایز بودنی ظرف های تیلاگی و نقرگی در طهارت کردن نه مثلا یه مسئله ما مثلا طهارت کردن فهمیدید دیمش مثلا صندوق کردن صندوق شب یا مثلا دیگه چیزی که استعمال میکنه آدم خب اکنون به قول این مؤلف و صاحب کتاب یا قول روایت از احمد بن حنبل و شوکانی و صنعانی یا میگویند که تارت کردن در ظرف طلایی مثلا ظرف تلایی یعنی ظرف تلایی قربایی در قربایی و در همه چیزهای تلایی و نقرگی میگن جایزه فهمید یا فهمم دلیل برای میگن که حدیث ها فقط در باب خوردن و نوشیدن اومده نه در استعمال دیگر لیکن جمهور علما میگن نمیگن حرام میگه چرا میگه زیرا استعمال کردن یا میگه مثل چی است مثل در معنای خوردن و نوشیدن میگه و همچنین میگه وقتی که تیلایی استفاده میبری این میگه دلالت به فخر و کبر میکنه میگه فهمیدی آره. یعنی مثلا وقتی که تیل مثلا که مثلا قرباین تیلایی داشته باشه یا اینکه مثلا همه چیزا میگن حرامه جمهور همه گپ میگن خب این موضوع اول مسئله اول تماش مسئله چی بود مسئله آیا همه تیلا و نقره فقط در خوردن و نوشیدن حرامه یا اینکه در تمام استعمال کردن مثل مثلا صندوق کردن برای حفظ کردن چیزا یا مثل همین مثلا پارت کنی به او چرا همون مثلا باشه و در دروش یکم پول بجا کنی پول بمانی یا که یکم چیز دیگه خلاصه کلام که مثلا مثل همین روچکای تیلایی چه حکم داره مثلا می ده با استعمال می یعنی مثلا روچکای تیلایی چه حکم داره خب لیکن دسته ساعت تیلایی چه حکم داره جایز نیست چرا زیرای زینت های زینت تیلا خواستی که های زنا های خب گوشپار تیلای چی این یعنی خواستی زنا های سپیشکه چی سپیشکه برای مرد اصلا درست نیست نه تیلایش نه آهانش نه پلاسمسیش نه نقرگیش خب چله چی چله تیلای حرامه لیکی نقرگی چی جایزه جویزه برای قدر مسائل فقی ایش به ایش همش باید خود هم موضوعش عارف در موضوع خودش بگذاری مسئله زیوار و زیوار و زیباگی یه چیزه برای مرد و زنا یه مسئله هست ای با همین صندوقچه و قرباین و ای با برای زنها و ها یه مسئله های جمهوری علما میگه های بعضی علما میگن حلاله خوب این بود مسئله اول ما میگه و النهی عام يتناول اناء الخالص او المموه بالذهب والفضه نه میگه عام نهی پیامبر سلام که لا تاكل ولا تشربوا نخری و ننوشه میگه عام در بر میگیره ظرفی که اناء الخالص خالص یعنی سر پول كل تیرایی باشه یا نقرگی او المموه بالذهب والفضه یا مموه یعنی تیلو کرده شده فهمیدید آه. مموه مطلی یعنی تیلو ده حسین زده که مموه یا المطلی مطلی یعنی تیلو کاگی اه، چیکاگی اه، چی میگه اگی و یا چی چی میش کنه میکنیم يعني اگی مطلی معنی تشمكنين سوارككاغي مطلي معناش همينه اگی یا سوارككاغي چی که اگی بولوش دا تازی زیباش میکنی کو کراسکا فهمیدی خلاصه کلام چی گفتنی ای میگه این نهی پیامبر سلام عامه خواه مثلا تیل... کاسه باشه یا که چیزایی باشه که قاشق یا که مثلا همه چیزای خوردنی و نوشیدنی خواه میگه تیلای تازه باشه یا اینکه تیلا قتی کراسکا که باشنش یا اینکه مثلا تیلا قتی سوارکش که باشن همه میگه جایز نیست مطلی یعنی سوارکا که هم یا اینکه مثلا همچنین رنگ کردن رنگ بار یعنی مثلا طلا رنگ طلا که شکلگی باشد درست نیست اما ای آوی طلا میگن کو ای آوی طلا نیست یا آوی طلا نیست بنا با خاطر می جایزه رنگ کراس نوع کایده. ای جایزه لیکن همه طلا را او کرده شکلگی باشه اگر در کوبیت در استکنا دگید استکن هم که باشه حرامه او یک رنگه که سرخ قتی طلا اگر زرد کاگی باشه نشانه یم حرامه و همچنین ویلکه هم اگر رفت تیلا قطع زیبا اگه باشه زینت داده باشه حرام باید خب لیکن آوی تیلا چی تیلا طلا اصلا تیلا نیست تیلا آوی تیلا یعنی یعنی اونگی زرد فهمیدی مگر اینکه در حقیقت اگر افت آوی تیلا یعنی طلا تیلا باشه در حالت درست نیست که غالبا آوی تیلا نیسته خب خلاصه کلام میگه نهی یا تناولو یعنی دربار میگیره اینا الخالص یعنی اینای تازه تازه تیلا باشه او المووه یعنی کرسککاگی و رنگکاگی و سوارككاغي بالذهب او الفضه يكبت تلو نقره او الذي فيه شيء من الذهب والفضه حتی او ظرفی یا ظرفی که میگه در چیزی از تلو و نقره است هم درست نیست خوب خلاصه کلام ظرفا حرامه در استفاده بردن نوشیدن و خوردن خو خب، تازه طلا و نقره باشه یا اینکه دارو کم نقره باشه یا اینکه تلو و نقره قطع رنگ بار کردگی باشه سوار کردگی باشه یا اینو این مساله موه واه یعنی تیلوکاگی یا تیلو ما میگن، طاقتی یعنی يعني مقصود كي ران كاغي فاهم ليه؟ نعم و كاغي ومساله انواع خب يبط مساله كي درجه هست هل يعني هر چه خلاصک یعنی اول حکم ظرفا همه ظرف جایزه خوردن بله اوهانیه سنگیه تختگیه پلاسماسیه پوست قطع همش جایزه خب چی ظرف شریعت استثناء ظرف طلا و نقرگی را تمام خب در باب طلا و نقره را فقط در نوشیدن و خوردن حرامه یا اینکه تمام استعمال کردن مثل روچکه طلایی یا اینکه مثلا دو قوله جمهور علما میگن که سایب مؤلف گفت مؤلف گفت دون استعمال سایر استعمال به قول مؤلف بگوی تا خوردن نوشیدن فهمیدی ها بله. به گپی به قول این در قرباین طلایی و نقرگی تارک کرده چه جویزه جایز یعنی که به قول جمهور چی جایز نیست آی بله قول جمهور درست نیست بعد خب, خب. کدام اعتبار میگیریم در حقیقت قول مؤلف راجحه بعید نیست فهمیدید قول مؤلف با خاطر گفتم که زن پیامبر صلی الله علیه و آله حدیث بخاری تقریبا یا مسلم روایت میکنه حدیث صحیحه بدي كتابه مفصل میره فقط اگه کتاب مختصر که مختصر میره و الا فقه سنه و یک مثلا کتاب نیل کتاب شرح الممتعده و بعد تفسیر حدیث رو میاره جایز بودن یا که چیز ده که حضرت ام سلامت تقریبا مادرمان یک ظرفچه نقرگین داشته یا طلایی چیزای پیامبر سلام حفظ میکرد فهمیدی ها خب بله مساله دیگه آه، المسألة الثانية حكم استعمال الإناء المضبب بالذهب والفضة إن كانت الضبة آه، من الذهب الحرم آه، حرم استعمال الإناء مطلقا لدخول تحت عموم النص أما إن كانت الضبة من الفضة وهي يسيرة فإنه يجوز استعمال الإناء لحديث أنس رضي الله عنه قال آه، انكسر قدح انكسر قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتخذ ما كان الشعب سلسلة من من الفضة بله خب این مسئله دیگره مسئله دیگه میگه حکم استعمال کردن ظرف هایی که المضبب تطبیب گفته است یعنی چسباندن ظرف شکسته یعنی لحامش بگه عربی ده یعنی سوارککاگی مضبب یعنی سوارککاگی چسباندگی ده چسباندن و سوارککدن خب میگه حکم استعمال کردن ظرف هایی که چسبانده شده گی به طلا یا نقرقتی مثلا یک کس پیالش میشکنه پیالش شگیو لیکی به طلا یا نقرقه میچسبونش فهمیدی مثلا توقع خمون گفت توقع در حقیقت توقع خمون باری مثلا توقع شکست تختگی خب یک تا هم خیلی نقره یا که تیلو مثلا آهنچه قتی مخچه قد چسبانده فهمید یا ولی تیلو نقره زنگ نمیزنه کو اگر تنیکا باشه مثلا تنیکا باشه زنگ میزنه خب انا یک چه حکم داره این مسئله های یا مسئله مهمه میگه که اذا كانت الضبه اگر میگه پیوست کردن ضبه پیوست کردن چسباندن سوار کشم میگن یعنی چسبوندن و ترجمهش به خوبه اذا كانت الضبه اگر میگه همین چسبندگی از تیلا باشه میگه حرامه میگه استعمال کردنش مطلقا یعنی چیزای شکستگی را به تیلا چسباندن درست نیست خواه میده باشه خواه کم باشه خواه بسیار یک مسئله همین حکمش چسباندن توقت که کاستا و همین چیزا به تیلا چه داره میگه حرامه چرا لدخول تحت عموم النص بخاطر كده زي عام النص عام نص عام يعني الدليل عام دليل عام كي پیغمبر گفت لا تشربوا ولا تاكلوا في الصحافيه در طبقه تلوي نخره بنوبت چسباندنش هم حکم میگیرن خب انا که بعد حکم شریعت خاص اومگه اما اذا كانت الضبه اما میگه چسباندن و پیوست کردن من الفضه بنقره باشه و هي يسيره در حالی که نقره کم قطی باشه فانه يجوز استعمال الاناء انا این ظرف و این پیاله اي چاینک اي همه ای چیزای چرا جایزه برای چی لحديث انس به حديث انس رضی الله عنه است که پیامبر صلی الله عليه وسلم سلم میگه اه، انس انس میگه که انكسر شکست میگه قدح قدح صلى الله عليه وسلم پیامبر سلام استکانش صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان الشعب پس میگه گرفت در جای شعب شکستگی پارچه پارچه را میگه شعب پارچه پس میگه گردان قرار داد در جای شکستگی پارچه شدگی سلسله من الذهب سلسله از نقره را یعنی استکن پیامبر صلی الله علیه و شکست در همون جای شکستگی چیزی از زمان نقره قطعی تری مثلا محکم کرده مانده یا چسبانده یا اینکه سلسله قطعی تری میچسبانی کو سخم قپا میسته خلاص کلام همون زمان قدیم در ای هم تری چسباندگی و تری علت دار بسیار بود یا که توقع خمون بریم خب،, خب حکم مسئله که چی بدست حکم مسئله برای پیوست کردن طلا و اتفاق حرام جایز نیستن یا که مثلا خواه کم باشه خواه بسیار درست نیست لیکن نقره استثناء شدگی است حدیث ای هست حدیث بخاری که پیامبر سلام از تکن شکست در جای شکستگی همون ای که هستن همو زدن نقره موندن این جایز است بله جایز است خب این قول حنبلی ها هست و بعض میگه که اگر افتو کم ترک باشه جایز اگر شد دیگه جایز نیست اگر رفت و اینو قول بسیار دارن اختلاف لازم نیست دیگه داری سر اختلاف مختصرش همین فهمیدی خب بعد بعض علما میگن که در حقیقت اگر رفت حاجت باشد بعد جایز ده یعنی اگر رفت مثلا به یگان چیز دیگه چسبانده شود به طلا و نقره میگن به نقره جایز نیست میگن فهمیدی بله فهم دیگه راجع همینه که خب حاجت باشه خب جایز حاجت نباشه جایزه خب به هر حال اختلاف علما از باره لیکن همین چیزی که راجعه هست اینجا خوانیم همین حکم این مسئله مسئله چی بود حکم استعمال کردن ظرف هایی که با طلا و نقره پیوست شدن طلا قدی گفتیم به اتفاق چه طلا چی جایز نیست تماما استعمال جایز نیست نقره چی نقره جایزه برای چی برای دلیل خاص از پیامبر صلی الله علیه و سلام استکان شکست کرد با چی مخاطبای وای کرد چاس بله بله بله اما تعلیم خیلی بله خب مسئله سه ما میگیریم ها المسئله الثالثه آنية الكف... آنية الكفار بله مسئله سه ما که ظرف های کافی را او برده سوال کردی برای همین مسئله هست که چه کن دارد در پیاله کافی را استکنا شونده در این زمان با تش دیگه مثلا کافیر کار کارچه کافی را گرفته استفاده برده یا که مثلا سکاوراوکای کی سکاروتکای کی درو تام پختگی یو خو زمون د بو بسیتره حتی پیتزا ته اینا مثلا برگر تیار میکنی د بول جای هم اوهنه کی او گوش میپزه ماهی میپزه مثلا چی حکم داره طرف ته ماهی ته د بولای هم بپزی ماهی شونی مثلا و خنزیر پخته یا چی پخته این مساله هاین نه خب. شما د جای هسته باید مسائل بدونید د جای قتی قچ کافیر یو هسته بله, بله. الاصل فی عنیت الکفار الحل الا إذا علمت النجاسه الحل الحل الحل بخنش الحل إلا إذا علمت نجاستها فإنه لا يجوز استعمالها إلا بعد آه، غسلها لحديث أبي ثعلبة الخشني قال آه، قلت يا رسول الله إن آه، إن بأرض قوم, بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم قال لا تأكلوا فيها إلا أن أن أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها وأما إذا لم تعلم نجاستها فإنها يك... فإن آه، بأن يكون أهلها غير معروفين بمباشرة النجاسة فإنه يجوز استعمالها لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخذوا الماء للوضوء آه، من مزادة امرأة مشركة ولأن الله سبحانه قد أباح لنا طعام أهل الكتاب وقد يقدمونه إلينا في أوانيهم آه، كما دعا غلام يهودي آه، أن النبي صلى الله عليه وسلم على خبز شعير وإهالة آه، سنيخة فأكل منها بله أكو مسألة میگه حكم ظرف هاي كافر ها استفاده بردن چيني پيولا استکن كورچا همه چیزی که ظرف هست خب میگه اصل در ظرف های کافرا میگه حلال بدنه الحل حلال بدنه بله یعنی مثلا اگر تختیش دیگه باشه دولت کافر ساختگی باشه یا اینکه مثلا اصل همینه که حلاله دلیلی برای حرام بودن نیست خب میگه که اصل در ظرف های کافرها حلال بودنه الا اذا علمت نجاستها مگر اینکه دونسته شده که نجاست یا عرق خورده یا گوشت خوک خورده عرق خمر یعنی یا گوشت خوک برام مهمه بس میگه در این حالت میگه جایز نیست استعمال کردن او امی ظرفا را پیاله و استکان اینوای الا بعد غسلها مگر بعد شستن الان اینجا مسئله همین خب وقتی که دانستی که همین پیاله را در همین دیگ در همین چیز کراوات که مثلا چیز حرام استفاده برد یا همین کارچقتی حرام استعمال کردنش مگر بعد شستنش ضروره که باید بشویش به چی دلیل؟ بگه به دلیل حدیث ابی ثعلبه الخشنی حدیث ابی ثعلبه خوشانی رضی الله عنه میگم من سوال کردم گفتم یا رسول الله گفت ما اینا به ارض قوم ما در زمینی می باشیم که اهل کتابه یعنی مثل شما مثلا اهل کتاب نصارا یهود نصارا مثلا امینا نصارا اهل کتاب مسیحی ها یعنی میگنش مسیحی میگن مسیحی نیستن مسیحی کسی است که پیرو حقیقی حضرت عیسی هست یا نصارا هست الله ورا نصرانی نام کرده نصارا یا مسیحی گفتن جایز نیست یعنی پیرو حضرت عیسی نیستن یا پیرو هوا هوس شدن خب پیامبر سلام گفتن ما در قومی هستیم با اهل کتاب یهود و نصارا خب پیامبر سوال کرد افنا کل فی انیتهم پس آیا میخریم گفتن پس آیا پس بخریم گفتن در ظرفاشون یعنی جایزه که ما در ظرفا و استکنه ها در چینی و پیاله اونها بخریم پیامبر صلی الله علیه و حکم صریح دادن که لا تاكلوا فيها الا لا الا الا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا منها فيها و مثلا گفتن نخری گفتن در این ظرفا نخری گفتن در ظرفای کافرا الا الا تجد غیره مگر اینکه غیرش نیافتی یعنی مثلا نیافتی دیگه پیاله و استکان و دیگ و کاسه نیست و مثلا چه حکم گفتن گفتن فغسلوها برای قضا این مسئله یاد بگیره فغسلوها پس بشوی گفتن ثم کلوا فیها بعد از اون بخره حدیث بخاری و مسلم روایت کردن اینجا چه حکم شوه حکم اینه که آیا در جایز ظرفای کافرا خوردن اگر رفت نجاست باشه خوردن تمام درست نیست خب اگر رفت نجاست نباشه و دیگه ظرفا باشه استفاده نبردنش بهتر لیکن اگر رفت دیگه ظرفا نباشه در این حالت جایزه استفاده بردن با شرطی که تازه بشویش با با بریلای با یگون چی تازه بشویش اما اثری خوگ و اثری خون و اثری خمر رفت بعد درسته خوردن خب اما شیخ میگه چی و اما اذا لم تعلم نجس اگر رفت دونیسه نشد که نجاست داره یعنی مثلا مثلا اهلش میگه معروف نیستن به مباشره نجاست یعنی قومی هست که مثلا عرق میخورن نه خنزیر میخورن میگه مسلمان ها عام همین چیز حلال میخورن میگردن بعد در حالت میگه جایز استعمال کردن یعنی جایی رفتگی در روز نه خمر میبرن در پیالاشون میخرن استکاناشون ده نه گوشت خوک بریان میکنن نه رنگ مسلمان ها ماهی و چیز حلال میخورند بعد در این حالت میگه جایز استعمال کردن شوشتن, شوشتن دیگه شرط نیست زیرا میگد که ثابت دیگه از پیامبر صلی الله و اصحاب او که آب را برای طهارت کردن می تیم امرات مشرکه مزاده اصلش در حاشیه گفته است که قربتون کبیره یعنی یک ظرف کلانی هست رنگ فلک وای ای پوست شدگی خب پوست شدگی در او آو میگیرن یک ظرف و زن مشرکی بود یک تا آب فلک آب داشت پیامبر صلی الله علیه و آله گرفتن و استفاده بردن خب معلومه شد که چیزهای مشرکا حرام نیست برای مثلا از ظرف و او گرفت تارت کردن خب و یک مثلا همین پر مثلا خودش او گرفتن و نگفتن که مثلا این چیزهای مشرکا نجیسه و به با خاطر همین آوشون استفاده نبره ستیلوشون و قطی چینیشون و قطی چیزاشون خب و همچنین الله سبحانه تعالی وقتی میگه برای ما مباح کرد جایز کرد میگه خوردن طعام اهل کتابه یعنی وقتی که مثلا خوردن طعام اهل کتاب جایز باشه طعام یعنی مخصوص ذبیحه ذبیحه ذبح شدگی یک گاو کشتن بز کشتن مثلا همینا به چند شرط جایزه برای جا مختصر میگیم تعام اهل کتاب درسته به چند شرط به دو شرط یا سه شرط شرط اول همین که در حقیقت اهل کتاب باشن یعنی یهود و نصارا باشه یعنی کمونیست دیگه نباشه بدین دیگه نباشه به اصل دینش ایمان داشته باشه یعنی مثلا خانه یک کافر مهمانی رفتی همون کارگرا دا مثلا یک گاو کشت یا بز کش یا یک مرغ کش یعنی که مثلا در بازار خواستی که گاو گوسفند بز بخری چه حکم داره جایز است به شرط اول همین که ایش ذبح کننده آدمی ذبح کردگی کشتگی از اهل کتاب باشه کمونیست و بودیست نباشه خیتایو را تمام درست نیست مثلا برزیلیا را که بودیستن ایو درست نیست مثلا روافیز شیعه ایران ایو حرام برای مشتیکن خوب لیکن اگر افت اهل کتاب باشه یهودی و نصرانی چی درسته یکم شرط همین که اهل کتاب باشه شرط دیگه چی شرط دیم همین که در حقیقت گردنش بریدگی باشه خونی نجیس برآورده براورده باشه یعنی سر بریدگی باشه اگر رفت و به سویت کشتگی باشه با برق در این حالت درست اگر اگرچه مسلمان اگر رفت و پیشت پیش کشتنش در سوید ماند مرد و با کلش برید درست نیسته باید شرعا همون در رگ یا چار رگ باید بریده شو ای گردن خب شرط دیم همین اهل کتاب درست تعانش خوردن ذبیحه شونه گاوی کشتگی مرغی کشتگی سه به شرطی که مثلا گردنش بریده باشن اگر افت زنده به سویت کشتگیش باشن درست نیست تماما یا یکی سرش نبریده پوش بریده باشن درست نیست سیم شرطی به شرطی که برای نزدیک شدن به همون معبودای خچون نباشه یعنی برای چون و برای جشناشون نباشه اگر افت برای عبادت خودشان باشه در حالت درست نیست نه برای سودا باشه درسته برای مهمانگزارانی باشد درسته تفصیل درباره ایا همیه اهل کتاب چه حکم داره همین تفصیلی که ذکر کردیم خانه رفتی مهمانی یک مرغ گرفت کشت خب بسم الله گفتن شرطه نیست شرط نیست راجع همینه که اگر افتو بسم المسیح هم بگه نشنیدی خوردن بگی او شرط نیست نام الله را بگیره نگیره برای الله اجازه داد در حالی که میدونید که او بسم المسیح میگفتن به نام مسیح میکشن یا به نام مریم میکشن یا به نام روح القدس میکشن با وجودی الله سبحانه و تعالی اجازه داد برای راجع همینه که بسم الله گفتن شرط نیست اگر نشینیدی خوردن بگی دیگه بعضی رو میگه حتی شنیدی که بسم المسیح هم گفت میگه بخه خلاصه کلام اختلاف است لیکن مهم که همین کلاشه برید و پیش داورد بخه ای بازار خریدن چی اگر یقین داشته باشی که همین نصرانی هست همین قصاب و در حقیقت کلاشه برید دیگه جایز خوردن یکی اگر رفت و بسید کشتگی باشه یا که مثلا نصرانی نباشه کمونیست باشه بودیست باشه بعد در حالت درست و اکبر مرغای روسیه چه حکم داره مرغای روسیه حکم بسیار داره <laughs> گاه حرامای برای شاید از یهودا و اینا باشه یعنی از گفتنیم که ای کمونیستا باشه ای اتیستا و بدینا یا اینکه مثلا به طریق سویت کشته نه به طریق کلش به کارد بریدن سیم اینکه بسیاری و معلوم نیست که های دیگه اگر رفت در تنش حلال زندگی باشه چی با مسئله های این موضوع هم بتانیم در رسیه یک گاو <laughs> یا اینکه گوشت گاو یا گوشت مرغ حلال زندگی چه حکم داره حلال نویسندگی باشه خوردنش حلاله مگر اینکه یقین کردی که همه شرکت فلانی یعنی مثلا فلان کارخانه دروغ حلال می نویسانه به در حالت درست نیسته لیکن اگر رفت حلال نویسندگی باشه خوردن بگی مگر اینکه مگر اینکه برای بعضی میگن که بسیار شرکت ها بعضی شرکت ها ده بعضی همون کارخانه ها بعضی از همون کارخانه همون جایی میبروردگی ده بعضی هم میگن که چی میبروره دروغ بسم حلال خلاص خلاصه کلام همیه که وقتی که همین حلال رساندگی باشه بگن مثلا در دولت اسلامی کشتگه یا مسلمانو کشتگه از امین چچینو اینا خلاصه کلام بعد در حالت حلاله اما حلال رساندگیش کفایه میکنه آری کفایه میکنه مگر اینکه همون کارخانهش دروغ نویسندگی باشه مثلا فهمیدی که فلان شرکتی که است دروغ دیگه برای کارش پیش بردن دیگه حلال خب و الا حلال خوردنش حلال دیگه باشه حلال خوردن گوشت موگی گوشت نیکو گوشت ماهی. خالد کو داست کم مغازنی صبح مدریم خالی خالد نیکو داست یخ کدگی گوشت موگی این چه کنه بله ماهی حلاله ماهی برای احتیاج به ذبح نداره به خاطر هم هم از مسلمان هم از کافر ای همه یاد درسته احتیاج به ذبح نداره مگر خب. ماهی که یقین کرده که در حرام کلان شده با واسطه مثلا گوشت استخوانای خوگش دادگی هستند مثلا در حقیقت و به حد بسیار دادگیشن بعد حالت نمیخری یک در عموم ماهی حلاله ماهی احتیاج به ذبح نداره نه بسم الله گفتن داره نه هیچ ماهی را هم مردش حلاله هم زندهش حلاله خب مردش یعنی خود مردگی باشه ده او حلاله چیزی که مثلا آورده باشه مرده باشه ماهی کلبری نداره ذبح نداره برای قدر الله سبحانه و تعالی طعام اهل کتاب حلال کرد یعنی ذبیحه شه ذبیحه شه ذبح میکاگی و الا مکرانش حلاله گندمش حلاله نون پختگیش حلاله و نه ماهیش حلاله شکلات و شیرش حلاله شیر گاوش مثلا همه چیز حلاله فهمیدی یعنی فقط طعام علی کتاب مقصود این طعام اوقات و وایست نه همین فقط ذبح شدگیش ده برای ذبیحشه یعنی اهل کتاب ذبح کرد چه حکم داره و الا مکرانش چی مکرانش حلاله مثلا شکلات تاورچی حلاله فهمیدی مگر اینکه در دوش اگر چی دور خب تربوز و خربوز و کرچکش همه یه حلاله فهمیدی مقصود تعام یعنی زبیحش. انا زبیحش ذبیحش حلاله به چند شرط همین شرطایی که ذکر کردیم یکی که اهل کتاب باشه یهود و نصارا برابر بودیست و روافیز حلال نیسته قبوری ها یا خب دیم چی دیم چی دیم این که مثلا در حقیقت کله را بریدگی باشه سیم چی برای عبادت چون نباشه یعنی تقربا الی اوثانهم و معبوداتهم نباشه بعد حالا جایزه مثل مثلا برای تجارت باشه فروختن یا برای مهمان گذرانی خوب اینجا در درباره که موضوع طعام اهل کتاب همیه فهمیده مختصر شمینه خوب، و الله سبحانه و تعالی میگه وقتی که ما را طعام اهل کتاب برای ما حلال کرد معلومه میگه که طعام و چی میارن همون ظرفاشون میارن وقتی یک کافی در خانهش مهمانی رفتی الله حلال کرد گشت بریان کرد مرغ کشت پیشت کلاش برید آوردت میخری آره میخری دا چی میخری دا همون ظرفی که دا همون لگنی که آورده دا میخری و میگه وقتی الله طعام اجازت داد معلوم میشه که ظرفشون هم حلال و جایزه خوب. کما دعا هم چیز سه مسئله همین کرد همچنین که فریاد کرد دعا دعوت کردن فریاد کردن جه کردن همچنین که فریاد کرد یک غلام یهودی یا بچه یهودی پیامبر صلی الله علیه و را بچه علی خبز شعیر واهاله سنخه فاكل منها فابا سلامه دعوات کرد به كي بيو همي همین چیزا را بخر خبز الشعير يعني نان جوي نان جوي و اهاله سخن سنخه اهاله شحم و روغن ميگن آه، روغان قتي روغن قطعی نه چی دنبه اما مثلا چیزای چی قطعی خب اکی نسیخه يعني تغییر یافتگی یعنی يعني پیامبر صلی نون جوي با روغانی که یعنی يعني روغن یخ روغانی یخ شدگی که تغییر یافتگی سنیخه معناش اوت گفته که المتغیره الريح یعنی بوش تغییر یافتگی یعنی مثلا این زمان عربا همه چیزا دوست میداشتن یعنی یک نوع روغنی که مثل مثلا روغن دنبه باشه والله اعلم روغن چیزی که مهم استاگی کم تغییر یافتگی همون رو خوردن فهمیدی یک غلام یهودی پیامبر سلام دعوت کرد و پیامبر سلام هم خورد همین طعام همین چیزه ده روغ... نونی که روغنی ای بچی آورد داد روی مثلا لگن آورد پیامبر سلام خوردک نگفت که مثلا لگند در درس نیست خوردن خلاصه کلام که خب، این روغن که حلاله که اهل کتاب چیزش حلاله خلاصه کلام که چی حکم داره که مسئله مسئله ما همینه که ظرفای اهل کتاب قطع خوردن حلاله مگر اینکه دانسته شود که در او چیز حرام استفاده بردن حلش چیه حلش همینه که میشویش تازه میشویش و میخری برای برادر سوال میکنه که مثلا دو جبه سیخایی که ششلیک میکنه خوک ششلیک کردن یا کارچه قتی مثلا این طرف گوشت حرام میبره این طرف در حلال میبره حرام و حلال چکار میکنی جایز نیست بریدن گوشت به همو کارداشان مگر اینکه تازه ششته شده بعد درسته این همه موضوع همینه همه موضوع کافرا همینه اگر رفت چیزی نجاست قطعی شده باشه استفاده برده باشه حرامه بنا بخاطر یک کافر دهنش عرقالو یک بقلشکه که آو خورد چه حکم داره خوردن ای بقلشکه درست نیسته دهنش خوگالو باشه گوشت خو خوردگی باشه یا عرق خوردگی باشه حرامه جویز نیست اصلا چرا زیرا که آبی دهنش ای چیزی حرام شده در این حالت میروه یکی دهنش تازه باشه چی در این حالت باکی نداره مثلا حاضر خطیب تربز خربزه خورد مثلا ای بالاش او خورد مثلا در این حالت باکی نداره اگر دلی کسی نکشه مسئله دیل دیگه موضوع بکی نداره در حالت بله خب این بود به همین موضوع مسئله چرا ما میگیریم یکی را بعد مسئله چرا شد خیلی درسیه بیرم